սոցիալական խնդիրներն է բացահայտում Մարիամ Սարգսյանը։ Կենսախնդիրն է հանրայինի եթերում։ Ողջույն սիրելի ռադիո ընկնդիր։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է։ Ուղիղ 2 տարի է անցել 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից։ Հազարավոր զոհերի հետ մեկտեղ Արցախն այս պատերազմում կորցրեց տարածքներ, բնակավայրեր, ենթակառուցվածքներ։ Հազարավոր մեր քաղաքացիներ դարձան տեղահանված, տնազուրկ։ Երկու տարի հետո էլ կենսական անվտանգային հարցին հաջորդում է մեկ այլ կարևոր՝ բնակարանային հարցը։ Կենսախնդրի այսօրվա եթերը նվիրված է պատերազմից հետո Արցախում բնակարանաշինության ու տեղահանված մեր հայրենակիցներին բնակարանով ապահովելուն։ Քանի ընտանիք է ստացել բնակարան եւ դեռ քանիսն է սպասում իրենց երազանքի իրականացմանը, կպարզենք առաջիկա րոպեներին։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո մեր տնազուր քաղաքացիները վերադառնում էին Արցախ տուն չունենալով, բայց Արցախում ապրելու հստակ որոշմամբ։ Սկզբնական շրջանում քաղաքացիներին տեղավորում էին Արցախում գործող հյուրանոցներում, հետագայում մշակվեցին բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց շնորհիվ թե ժամանակավոր, թե մշտական կացարաններով ապահովեցին մեր հայրենակիցները։ Բնակարանային հարցերի կարգավորման համար ստեղծված բնակարանային կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանը նշում է, թե մինչ այս պահը քանի ընտանիք է ստացել բնակարան։ Պատերազմից հետո շուրջ 1000 բնակարան է տրամադրվել կոմիտեի կողմից, բայց սոցիալական այլ խմբերին, բոլոր խմբերին, ովքեր բնականի շահառու են, այսինքն ոչ կոնկրետ տեղահանվածներին։ Այդ հազարի մեջ կան զինծառայողներ, ովքեր պետք է ապահովեին բնակարանով, այսինքն ներթացուցակներում կա։ Միայն տեղահանվածների մասով, ուրեմն այդ հազարից երևի 60-70% տեղահանվածներին է տրամադրվել, որովհետև առաջի փուլում առաջնայնություն տրամադրում էր զոհվածների ընտանիքներին, տեղահանված զոհվածների ընտանիքներին, հետո արդեն ոչ տեղահանված, բայց ընտանիքում կորուստ ունեցողներին։ Նշված բնակարանները ձեռք են բերվել եւ առաջնային եւ երկրորդային շուկայից։ Արմեն Մանգասարյանը հավաստիացնում է, որ բնակարանների հանձնում տեղի կունենա նաեւ ոչ միայն տարեվերջ։ Այս տարի նախատեսվում է շուրջ 500 բնակարանի եւ բնակելի տան հանձնում։ Բնակոմիտեի նախագահը նշում է, որ եթե նախորդ տարվա ընթացքում բնակարանը կահավորված էր հանձնվում բնակիչներին, ապա նորամուտություն է կատարվել առաջիկայում ստանալիք բնակարանների տանտերերի համար։ Բնակարանները, ինչպես գիտեք, տրամադրվում են կահույքով եւ էլեկտրոտեխնիկայով մինչ այս այդպես է տրամադրում իրականացվում հիմա արդեն նոր կարգա կառավարության որոշմամբ տրամադրում է վկայագրեր ճիշտ կնի դրա մասին խոսել որպեսզի մեր քաղաքացիները տեղեկացված լինեն գույքի եւ էլեկտրոտեխնիկայի գնման համար տրամադրում ենք վկայագրեր եւ քաղաքացին ինքն է ընտրում, ինքն է որոշում, թե ինչ ձևի, ինչ գույնի, ինչ ոճի գույք է ցանկանում ձեր բերել։ Կարծում եմ դա ավելի ճիշտ է եւ մարդուն հնարավորություն ընձեռել ընտրության իրավունքը։ Իդեպ վկայագրերը տարբեր գներ ունեն կախված ընտանիքի կազմից ու բնակարանի սենյակների քանակից։ 1-2 հոգանոց ընտանիքների համար ոչ ավել հավեմ միլիոն 300 հազար 3-4 հոգանոց ընտանիքների համար այդ թիվը հասնում է միլիոն 600-ի 5 եւ ավելի հոգուց բաղկացած ընտանիքների համար մինչեւ 2 միլիոն։ Իհարկե այդ գնով հնարավոր է ձեռք բերել այն քաղաքացիներ, այն շահառները, ովքեր ցանկանում են, ասենք, եթե պետությունը միջայլ տրամադրում էր 32 դյույմանոց հերոստացույց, բայց քաղաքացին ցանկանում է, ասենք, ավելի մեծը ձեռք բերել, կարող է ավելացնել այդ վկայագիրը նաև այդ հնարավորությունը տալիս, կարող են ավելացնել եւ ընտրել իրենց ցանկացածը շուկայի ուսումնասիրությունը իրականացվել եւ այդ գներով հնարավոր է մինիմալ պայմանները ապահովել։ Ներքաղաքացիներին բնակարանով ապահովելու համար Արցախի մի շարք գերատեսչությունների միահամուռ աշխատանքն է պահանջվում։ Արդեն 2 տարի է, ինչ քաղաքաշինության նախարարությունը փորձում է վերացնել պատերազմի հետքերը։ Միաժամանակ տարբեր ներդրողների հետ մեկտեղ կառուցել նոր շենքեր, թաղամասեր ու բնակավայրեր։ Գերատեսչության մամլո խոսնակ Մարտա Դանիելյանը տեղեկացնում է, թե որտեղ եւ ինչ բնակավայրեր են կառուցվում։ Ներկայումս հանրապետության մի շարք վայրերում մեջին հրապարակներ են ձևավորվել եւ միաժամանակ մայրաքաղաքում ու մի քանի շրջաներում նոր բնակավայրերի, թաղամասերի, բնակելի շենքերի եւ առանձնատների կառուցման աշխատանքներ են իրականացվում։ Դրանք կատարվում են ինչպես պետական, այնպես էլ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ մասնավոր ու բարեգործական տարբեր միջոցների հաշվին։ Արցախի Հանրապետության կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով համատեղ իրականացվում է Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքում 107 բնակելի տներից բաղկացած նոր թաղամասի շինարարական աշխատանքներ, առանձնատները կլինեն 2 սենյականոցը 21 առանձնատուն, 3 սենյականոցը 15 առանձնատուն եւ 4 սենյականոցը 71 առանձնատուն։ Դրանցից 21-ը կառուցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ, իսկ 86-ը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի։ Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան համայնքում եւս կառուցվում են միանգամից երկու թաղամասեր։ Թաղամասերից մեկը բաղկացած կլինի 59 բնակելի տներից, որից 22-ը 3 սենյականոց, իսկ 37-ը 4 սենյականոց։ Առանձնատներից 27-ի կառուցումը ֆինանսավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, իսկ 32-ը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից։ Պատերազմից անմիջապես հետո սկսվեց եւ հիմա էլ շարունակում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների շնորհիվ կառուցվող մի շարք թաղամասերի եւ շենքերի կառուցման աշխատանքները, դրանց մի մասը Ստեփանակերտում եւ հարակից բնակավայրերում են։ Ստեփանակերտի Աջափնյակ թաղամասում իրականացվում են միանգամից 15 հառահարկ շենքերի կառուցապատման աշխատանքներ։ Շենքերից յուրաքանչյուրը բաղկացած կլինի 16-ական բնակարաններից։ Ընդհանուր թվով թաղամասը կունենա 240 բնակարան։ Ստեփանակերտի Տիգրան մեծ փողոցի հարակից տարածքում կատարվում են նոր թաղամասի կառուցման աշխատանքներ։ Ըստ նախագծի թաղամասը բաղկացած կլինի 6 բազմաբնակարան շենքերից։ Առաջին փուլում իրականացվում են 3 շենքերի կառուցապատման շինարարական աշխատանքները, ընդհանուր 218 բնակարաններով։ Ստեփանակերտի 6-րդ դպրոցի նախկին մասնաշենքերի վերապրոֆիլավորման արդյունքում դրանք կծառայեն որպես բազմաբնակարան շենքեր։ Շինարարական աշխատանքները մասնաշենքերից մեկում արդեն ավարտվել են, իսկ մյուսում եւս մոտենում են ավարտին։ Երկհարկանի երկու մասնաշենքերը ունեն ընդհանուր թվով 30 բնակարան, 22-ը 2 սենյականոց, իսկ 8-ը 3 սենյականոց։ Շինարարության ձայները Ստեփանակերտում լսելի են ամեն օր։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում վեր են խոյանում բազմաբնակարան շենքեր, ամեն օր ավելի շոշափելի դարձնելով տեղահանված մեր քաղաքացիների երազանքը։ Արցախի հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ Ստեփանակերտի Արաքելյան առաջին նրբանցքի թիվ 1 հասցեում իրականացվում է 6 հարկանի բազմաբնակարան շենքի կառուցման աշխատանքներ։ Այն բաղկացած կլինի 54 բնակարաններից։ Մամիկոնյան 21 հասցեում կառուցվում է Մայրաքաղաքի ամենաբարձր հարկ ունեցող շենքը, որը կունենա 17 հարկ 171 բնակարաններով։ Ստեփանակերտի Մարտունի 45 հասցեում կառուցվող 6 հարկանի բնակելի շենքը բաղկացած կլինի 23 բնակարաններից։ Մասնավոր ներդրումների շնորհիվ Արցախի մի շարք բնակավայրերում եւս կառուցվում են նոր թաղամասեր ու բնակավայրեր։ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքում կառուցվում է 145 առանձնատներից բաղկացած նոր թաղամաս, առանձնատները կլինեն 1 եւ 2 հարկանի։ Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքում կառուցվում է նոր թաղամաս, ըստ նախագծի բաղկացած է 64 առանձնատներից։ Ասկերյանի շրջանի Խնածախ համայնքում շարունակվում են 160 առանձնատներից բաղկացած թաղամասի կառուցման շինարարական աշխատանքները։ Մարտունի քաղաքում եւս կատարվում են նոր թաղամասի կառուցապատման աշխատանքներ, կառուցվում է 4-5 հարկանի շենք, ընդհանուր թվով 116 բնակարաններով։ Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքում կառուցվում է 9 բնակարանանոց բնակելի շենք, համապատասխանաբար 7, 3 սենյականոց եւ 2 4 սենյականոց բնակարաններով։ Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքում իրականացվում է նոր թաղամասի կառուցապատման աշխատանքներ, թաղամասը կունենա 211 առանձնատուն, դեպ Աստխաշենում կառուցվող նոր բնակավայրի բնակարանների մի մասի համար արդեն իսկ վիճակահանություն կատարվել է։ Այն բնակիչներին վաղաժամ երջանկացնելուց զատ այլ նպատակ եւս ունի։ 95-ի բաշխում իրականացրել ենք։ Այդ վիճականության վաղ կազմակերպումը պայմանավորված էր նրանով, որ մեր շահառու տանիքները իմանան իրենց տների տեղը, եւ ցանկության դեպքում մասնակցեն շինարարական աշխատանքներին, կարող են այնտեղ գյուղատնտեսությամբ էլ արդեն զբաղվել եւ նախատեսվում է, որ տարեվերջին այդ դրամադրած բնակարանների 50-ից ավել տոկոսը արդեն պատրաստ կլինի ենթակառուցվածքներով հանդերձ եւ նրանք կարող են բնակարանամուտ տոնել։ Այսուհետ հենց այդպես ենք ցանկանում իրականացնել շուտով մոտորես այդ Իվանյանի վարչական համայնքում հանրապետանավականի դիմաց կառուցող շենքերը եւս վիճակամությամբ կտրամադրենք մեծ թաղեր համայնքի ընտանիքներին։ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված շուրջ 5 տասնյակ համայնքների բնակիչները պատերազմից հետո բնակություն են հաստատել Արցախի մի շարք բնակավայրերում, բայց գերակշիռ մասը հաստատվել է Ստեփանակերտում։ Բնակոմիտեի նախագահը հիշեցնում է. Շրջանի շահառուն նրան Ստեփանակերտում բնակարան չի տրամադրվելու, բայց մի տարի, երկու տարի, երեք տարի բնակվելուց հետո արդեն հարմարվում են երեխաները այստեղ դպրոց են արդեն հաճախում եւ նրա համար այդ ընտանիքի համար դժվար է լինելու։ Այդ ամենից խուսափելու համար պետք է նաեւ այս պահին բնակիչների հետ հստակ աշխատել եւ բացատրել, որ մեկ է նրանք շահառու են հանդիսանալու ոչ Ստեփանակերտի տարածքում Պատերազմից անմիջապես հետո տեղահանված մեր հայրենակիցներին կացարանով ապահովելու պարտականություն իրականացնում էր Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Հյուրանոցներում տեղավորված մեր հայրենակիցներից շատերն արդեն ունեն իրենց բնակարանները, բայց դեռևս 2000 քաղաքացի է ապրում հյուրանոցային պայմաններում, ասում է տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարության մամլոխոսնակ Վիկտորիա Պետրոսյանը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու կեցությունը ապահովելու համար կառավարությունը պետբյուջեից 2 տարի գումար է հատկացնում հյուրանոցներին։ Մեկ անձի համար տրվող գումարը բարբերաբար նվազել է այս ընթացքում։ 2021 թվականի երկրորդ կիսամյակից սկսած նոր պայմանագրերի սակագները աստիճանաբար իջեցվում էին, կազմելով 1 օրվա համար ներառյալ գիշերակացը մինչև 3600 հհ դրամ սակագին, ներառյալ հարկերը։ Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը եւ հաշվի առնելով պետական սուղ միջոցները 2022 թվականի սկզբից հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց վճարները վերանայվել են։ Մեկ անձի համար սահմանելով 3000 ՀՀ դրամ ներառյալ հարկերը, մինչեւ 2022 թվականի մայիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածի համար, իսկ 2022 թվականի մայիսի 1-ից նոյեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածի հատվածի համար մինչև 2500 հհ դրամ ներառյալ հարկերը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության վերահսկողությամբ նոր թաղամաս է կառուցվում Քրասնի բնակավայրում։ Խոսնակը տեղեկացնում է, որ շինարարական աշխատանքների լիարժեք ավարտ նախատեսվում է 2023 թվականին։ Քրասնի համայնքում կառուցվում է թվով 12 շենք։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2021 թվականի նոյեմբեր ամսից։ Մի մասը պատրաստ կլինի միջև տարեվերջ, իսկ մյուս մասը 2023 թվականի գարնանը։ Շենքերը կլինեն հիմնականում 3 հարկանի, յուրաքանչյուր շենքում 18-ական բնակարան։ Բնակարանները կլինեն 1, 2 եւ 3 սենյականոց։ Եվ նշեմ, որ հիմնականում ակնախբյուրից տեղահանված բնակիչների համար է նախատեսված, սակայն կառուցվող 216 բնակարաններից ակնախբյուրցիները 100-ով կբավարարվեն, իսկ մնացածում կբնակվեն ավելի փոքր համայնքներից տեղահանված բնակիչները, որոնց համար առանձին թաղամաս չի կառուցվում թե կառավարության, թե մասնավոր եւ թե Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կառուցվող բնակավայրերն ու բնակարանները շահառուներին հանձնվելու են բնակկոմիտեի միջոցով։ Ոստի կոմիտեի նախագահը հորդորում է բոլոր տեղահանված քաղաքացիներին շտաբ բնակարանային այդ գործերը հանձնել, որովհետև ծրագրի հետագա ընթացքը կապված է անմիջական այդ դրա հետ եւ մի քիչ զինվել համբերությամբ, որովհետեւ բնակարանների կառուցումը ինքնին ժամանակատար process է եւ միանգամից հնարավոր չէ մի քանի հազար բնակարան կամ բնակելի տուն կառուցել նաև կցանկանայի որպեսզի ավելի ակտիվ լինեն այդ կառուցվող թաղամասերի բնակիչները հաճախ այցելեն, հասկանան թե իրենց համար ինչ բնակարաններ է կառուցվում, ինչու ոչ նաև մասնակցեն այդ աշխատանքներին։ Նույնիսկ եթե շատերը իրենց հոգում փայփայում են հարազատ բնակավայրեր վերադառնալու հույսը, կառուցվող, կառուցվելիք եւ երազանք դարձած բնակարանների մասին այսքանն էին առանձնացրել կենսախնդրի այս թողարկմանը։ Լեսեդ Մարիամ Սարգսյանն էր, կհանդիպենք երկու շաբաթ անց։